studio muri kumwe na Omar Dene bivuze kuri mu bintu by'ivyuma hari Albert Nduwayo Sangwa muri sanze kuri radio mwiriwe neza tuvugana nande radiyo ego ni kwisanganiro eh, ah, ego tuvugana nande uri hehe tuvugana musa burayiti mu ntara ya cyanguzo komine mishiha musa mu cyanguzo ayo makuru utamenye n'ayari amakuru utamenye mba mhm. kumaje kubaza ko ari ku iradiyo mhm. ikumvo z'amaradiyo atavuga iniwacu mhm. twumviriza Tanzania yonyine gusa haheze igihe kingana gute mutayumva nukuri haheze amezi menshi gose mbere atari make iraza kandi ntigazigwa no kuvuga mhm, nibaza abahinga bariko barabikurikirana ico kibazo bakoze nimba ico twosha basinzi twofa twofa tukifasha turavuga kabisa ego urakoze abenegihugu barantumye ku kuri nka babambaza ngo ndabivuge kw'iradiyo nsawa icyo kibazo wagishikanye abahinga bazogitorera inyishu yego murakoze cyane sawa ijoro ryiza imishiha yego munezero wacu nyawo umunywanyi ku murongo aro aro mwiriwe neza ndi claude muri komine y'itaba claude y'itaba ni amahoro amahoro gushyikiriza imvura kubera ingahe iwacu yabaye nyinshi yatwaye ibiharage ntiworaba hmm. yego ariko ibindi biterwa birinda imvura byo bimeze neza yego nk'ibitoki ni nta ngorane kwera cyangwa imyumbati Eh, urumva yikirere ikirere gihindutse umuntu nawe acara ubundi buryo ashobora gutera ibitegwa bishobora kurinda nk'imvura cyane naho iyo izuba ryatse bagatera ibiterwa birinda izuba kuko imvura nta uyihagarika ego n'umugambi w'imana nyine ego ijoro ryiza ngaho iwanyu nimba atakindi washikiriza sawa murakoze nibere ngaho ku mutumba wa macu sawa ijoro ryiza sawa lac résonne, océan de paix, de faune et de force. Le soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines umunywanyi kumbure ikirere kiruzabagora ariko umwanya uracyariyo ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za radiyo isanganiro twakure tubwira amakuru utamenye aho iwanyu muherereye biloko ya bamboka nabekela mobia yawe nyonso ezali se mpo na bolingo eh. nyonso ezali te mpona la paix Kiwanja, kiwanja. Halo. Halo. Halo. Mwiriwe neza. Halo aga telefone ntigashoboye kumukundira munywanyi wacu inamaanisha ni wapi napotokea. Viwanja vingine nitawatembelea, ila kiwanja changu lazima nitarejea. Najifil najiona bonge la mjanja, hata hapa inalipa, so mpaka kiwanja ni asali kwa maziwa. Mito mefurika na bonge la ziwa ki, kiwanja gani umeendelewa Kiwanja cha Lagasol pamoja na vita sasa, aka wapole mtu na mtusi kama Bible na mlokole. I say kiwanja changu kokote ntapokwenda, tatetea bendera yao halo ntitukumva neza halo halo tuvugana nande abanywanyi bacu turabona ko ikirere kumbure kitariko kirabakundira ariko umwanya uracyariyo ikiganiro kiracyasigaje umwanya utari muto bagerageze guhagarara ahantu hameze neza abandi nabo bagura utuyinite dukwiye kugira bashobore kwakura bashikize ibyiyumviro bashikize amakuru bafise yabereye mu karere barimo cyane yose bazi ko yoba yavutse umugabo bakavugwa hari agahaze bavuga bati inkuru yavuguku munywanyi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe tuyaga nande muyaga na teojeni karu usi Mugiho gazi Teojeni mugiho gazi muyaga maki halo halo halo Isawa Isawa tuvugana nande Isawa Uhagara neza kugira tukumve cyemaze iminsi radiyo ntayumva kweri urinde uhagaze he ndayishimiye renova mpagaze murambi muri komine matungo imurambi renova imaze igihe kingana gute itumvikanaho basha nk'ukwezi kugomba gukwire byo ntabumva kweru reka kumbura icyo kibazo abahinga bazogitorera inyinshi kugira ngo mushobore kuyumva nk'uko byahora yewe nimugerageze muraha sawa ijoro ryiza ngaho imatongo sawa wundi munywayi ku murongaro tuvugana nandi uri hehe nahimana mugatumba gatumba nahimana mu havugwa amaki twebwe eh, amazi yatuteye kabaye ya mazi yadusubire mm. kandi mu gatumba turi mu mazi nk'ubu bantu bose bari mu mazi ubu ugereranije ho bahamaze kwimuka abantu bangana gute batabura kwimuka uno munsi bariko barimuka muri iri joro abantu bariko baragenda uti rero amazi yatangwe gutera ryari n'uno munsi cyangwa ejo haheze yatanguye ejo gusa uno wose yayiriweho mhm. urumva gusa n'ubu rero tujya amahoro twabuze tujya niyo tuva eh, kumbure murashobora kuraba aho muba murakinjuriye kugira ntimuhave mutwagwa canke haba ibindi bintu bibi byo hava bishika ko mwamaze byohava bishika n'ubundi kuko urabona twarategereye ko baza kuturinganiza rwa rusidi n'urwama rudutera twasaba yuko umubavu tubangukira ariko naho uruzi rwabaye rwinshi rurindira nirwagabanuka bace baza kuturinganiriza nibo baba ego ariko namwe mu kurindira ko rugabanuka mwuba murahigira hakiri kare ntihagire ibintu byinshi byononekara kandi mwari mwamaze kubona ko bishobora kononekara rwatawe kuza ku murango bamaze guhungisha abantu bari pembeni bamaze guhunga bari pembeni reka kumbure ababigejwe kuzogira icyo bafashije mu bijyanye no gukingira inkombe z'ubwo ruzi kugira ngo inzu gutera barabyumva kuko nabo nyine barumviriza amaradiyo yego abakoze nabyo turabangamiwe rwose biratubangamiye rwose uruzi Ego kumbure ijwi ryamaze kubashikira arico bakora buca baza kugikora. Sawa sawa murakoze. Munywanyi ku murongaro. Undi munywanyi ntidushoboye kumvikana. Tujenge nchi yetu Burundi bwacu na sisi ndo watu nitu nituchekinenge, njoo tujenge nchi yetu wote kitu kimoja na iki kiwanja chetu, hapa hapa tunamaliza kila kitu. Aya, wasomi wasome, wakulima walime, wafanya kazi wafanye, wafanye. Halo. Halo. Halo, tuvugana nande uri he? Eh, Dismas Nyabitsinda. Dismas Nyabitsinda namahoro. Nukuri turashima. Mhm. Havugwa make muri kano kanya. Nukuri asha ntangorane ntangorane asha ntangorane gusa atkiretse bitari byo mbona mega byabaye ndahari. Uvuze ko byabaye ndanse ubu bimeze gute? Woduha nk'uturorero nka tubiri. Sa? nari ndababaza igihe ntimwebwe mwaba mwibaza ko biva kuki hari ibyo mwimbuye bikwiye mwiyimbura rihetse ntabwo icyo gice ko biva ko nacyo tuzi nacyo tuzi kuko n'ukuri ahubwo mbere natwe tuga mu uko nyine none mugerageje kuraba ibyo mwari mwimbuye dufate nk'ibiharage ku rutasi mwari mwimbuye ibikwiye aya ni ngombwa nziza mu isanzwe bora agaciro k'amafaranga y'uburundi kugira ngo barabe ukuntu byogenda kuri reka kumbure cyo n'ikibazo gihanze abarundi benshi nabo bigejwe nabo nyene twizera ko baticaye bariko baragerageza kugira gitore gumu gusa mugasangana na kimwe oh, ifata neza vrema ivuga hamwe umurongo wa DMSN ariko bicikagurika mwana ko n'ubufasha bw'akire byatangwe kuva ryari byatanguye kuva eh, ejo havuga neza kuva mu masaha Munywanyi wacu ari mu ruyigi nyabitsinda ntitushoboye kubana twumvikane ko ibyiyumviro byiwe yari yamaze kubishikiriza ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amakima tubwira amakuru utamenye mu karere muherereyemo ariko kandi mwakura ku nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na zitatu kura kandi mirongo itandatu na rimwe gusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu mwiriwe neza mwiriwe cyane tuvugana nande na siliveri mu gihogazi siliveri mu gihogazi havugwa make muri aka kanya iyi ni iwacu mhm. hariho umuntu yari yashyize ishyirahamwe mhm. ryitwa kaneziyusi n'impagaritse mhm. none rero urubanza rwaraciwe kuri sentare y'intango rurajya muri sentare inkuru y'igihugu ah, ariko utarashyika kure vyagenze gute yashinze ishyirahamwe ibyo by'urubanza nabyo bigenda gute iryo shyirahamwe mm-hmm. yaratwibye aratwiba abanyeshyirahamwe aratwiba aratonona arabonona gute byagenze gute muri majyambo yumvikana yatwiba amafaranga urumva twaraziganya mm-hmm. tukongera tukagurana mm-hmm. urisha amafaranga agaca kwandika kwa mademu madeni none uno munsi naho yandurutse kuvuga ngo ngo aje ngo kwishutse ngo amafaranga ngo abanyeshyirahamwe ngo ngo bamuheraniye ariko none muri ko murayahana ntaho mwandika nk'amasezerano mugirana kubwira twarabyandika twarabyandika nyine bigahera mhm. na sentare nkuru y'igihugu mhm. y'igitega yaraje mhm. irashyiramo urubanza ku ishyirahamwe nyine umunywanyi wacu ari mu gihogazi ntitubandanye twumvikana n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira n'umutekano twirinde gusubira mu twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira inama isumba ingimba twimakaza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twimakaza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukunda igihugu niteye amahoro intwari nta n'isumba y'ingimba twimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano halo halo mwiriwe neza giriberi eh, mhm. nariko ndavuga ibi bintu by'uyu muntu yitwa kanedisi n'impagarike mhm. mu rusamata nyene mhm. ni ukuvuga twararisha amafaranga turayariha twese turaheza mhm. hanyuma tumaze kuyariha tugaheza mhm. ubu rero dusubiyemo ngo ariko arishyuza ngo amafaranga none sentare yababwiye iki sentare yaraje mhm. gusoma urubanza mu kwezi k'umunani wewe rero uno munsi ibyo ariko arishyuza avuga ngo yaramanutse ngo ibujumbura ngo umushikiranganji ngo w'ubutungane ngo yamuhaye uburenganzira ngo bwo kuza ngo kwifita amafaranga ngo kumutomba eh, none se ntare mwebwe imaze kubabwira ko izo mu rubanza hari ikindi kintu yababwiye mufitaniye muguma mukorana nawe nk'umunywanyi wacu ntidushoboye kubandanya tuvuga n'ubundi mwenye ku murongo aro biboneka ko udutelefone tutariko turabakundira abanywanyi bacu ariko babanze bahagarara ahantu hashobora gufata cyanke bagure ama amayinite akwiye kugira bashikirize amakuru tutamenye mu karere baba baherereyemo kiganyoni ni ahiwanyu havugwa amatwi isumba ingimba sifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano wita uvugana nande Claude Gihanga n'amahoro eh, namahoro havugwa make woshobora kwigiza akaradi inyuma yawe ibiciro byarengeje mwe ntiworaba uvuze ko byarengeje ubu byifashe gute claude igihanga ndashoboye kubandanya tuvugana ariko reka avuga yuko ibiciro byarengeje nubwo atari bwatubwira akarorero k'ibintu ibi na biriya namwe baduserukira gukunda igihugu niteye amahoro imigambwe amoko halo halo tuvugana nande halo wi ndakumva telefone ko turamera neza sinzi ko coba ari ikirere canke yuko ho ari ahantu baherereye ariko ikiganiro kirabandanya twizera ko tuza kuronka abashobora gushyikiriza ibyiyumviro byabo ashobora gutanga amakuru bamenya ayavugwa mu karere baba baherereyemo twe tutashoboye kumenya tsimba amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano imbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano halo halo halo minota cumi n'umwe gusa isaha zitatu zoba zuzuye neza muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa amata barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akarangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yabo baye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabwo nayimana agarutse gatoya cyane kubabwira Eh, nahimana twibutse neza neza mu gatumba bari kuravuga ni mu makartiye nk'aya ni yakinyinya nayahe eh kinya ya mbere ujya ku rusizi mhm tubwire lecho kidi wari wibagiye nashaka ko mutsimba inejo hejo mu gatondo mukaza kuraba ko inkuru yimvaho niyo muvuga mwahasohoye sawa urakoze tuzoshika sawa sawa ijoro mu gatumba ya Hello. Hello. ndagize mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande muravugana na mawe na meritusi batazira nyamuhanzi merikiyade meritusi meritusi uri hehe ndamukinanira vuga ayo makuru tutamenye ngaho mukinanira namahoro mwarde niyo yabivuze namahoro ndashima wihoraho. ehe nagize turashimye ego Mertus tubwire gide byifashe aho mukinanira yita mukinanira mahoro. mhm mm mugomba kuvuga ku makuru y'aya mabirisi dusanzwe twiyunguruza mhm. twiyunguruzamo mhm. yego naho dina ari kumwe n'umugenzi ndiko ndiyunguruza muri aya mabirisi mhm. hanyuma rero yari agiye ku rubanza iyo tugeze ko turuhuka irya mabirisi ameze nk'ayashaje acamo utaburira imputu rero nkavuga jeje gisaba kibanza nkavuga ati ahantu bajeje gutwara abushikiranganji bujeje gutwara abantu n'ibintu yuko moto yari yabisi vrema kuko yaciye asubira inyuma kuja kuhindura impuzu Echo eh, kibazo eh, nibaza ko abayikurikirana bagiye wikurikirana kuko si ubwa mbere kivugwa suwe ubaye wa mbere ndetse n'ubushikiranganje bwari bwavuze ko imodoka zimwe zimwe zishaje zishobora gukugwa mu maparakingi hanyuma bakazana imodoka ziba zikomeye bene imiduga ni ukuri byaranaga tubabaje kabisa urabona twashize dutakaza n'umwanya akajya kurondera iyi muzi kumbure mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ibi bibazo barabyumva bari kubarumviriza radiyo nibaza ko bagiye kubitorera inyishu bene amabisi nabo nabo bikubita agashi bakoresha amabisi meza murakoze cyane sawa ijoro ryiza ngaho mukinanira yatwese Burundi amukunda Burundi menya neza Burundi bagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwezi igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumukama kamira makuyano alo alo mwiriwe neza tuvugana nande yego ngarutse evode ngaho igihanga ku yego tubwire ngaho igihanga ingene ibiciro byifashe neza na neza ya emwe reka reka reka biragoye reka reka emwe ikiro cy'uwabiko kigeze kuri bine cyahora kurangahe nko mu mwaka uheze mu gihe nk'iki cyahora ku bihumbi n'umunani n'abiri none mwe mwibaza ko biva kuki muri komora araba aho muherereye imirima uko mwimbuye yabiva ku madorari yazimbye kweri none ko mbona bimwe bimwe ari byo turima ngaha amadorari yaciye atuma bizimba eh umuceri wonyine ugeze kuri bitandatu uravye mu karere muherere mu cya gihanga ntimwahora muri mu muceri mwinshi mwarimbuye nkuko byari bimeze mu mwaka uheze umuceri mwe barimbura bagashobora kwere wera inzara hm. inzara kandi bumva baronka uwo eh we kubwawe uvuga uti eh, ibijyanye no kwimbura nta kimwe twigeze duhindura ko twimbura ukuri kwamye ariko ibintu birazimba yego mm. naho igihingwa pere byarengeje pe ikindi wovuga kizimbye ni gike iki ibiharage mhm, ibiharage byifashe guto uno munsi ngaho igihungwe bine n'atanu pe bitanu bitanu uravye kwirima ry'agatasi mwari mwimbuye ibingana gute ugereranje n'umwaka ntabyo byabonetse none wumva byabonetse kubera ibyo none iyo idashobora kuba imvo imwe yuko biduga kubera atabihari Evode ari gihanga rikavuga ibijyanye n'ibiciro byaduze ku masoko ariko kandi akavuga yuko nk'ibijyanye n'ibiharage byovyo ku gatasi batigeze babironka kubera uruzuba munywanyi ku murongaro ndagarutse filiberi mu gihogazi filiberi mu gihogazi tubwire ntise ntare none ha imaze kuvuga ko izo rusoma mu kumunani ngo rubanza ubu hari ikindi yababwiye ko mubandanya mufitaniye amasezerano n'uwo muntu uwo mutama kaneziyusi n'impagaritse mhm. wewe ngo yaciye ngo agenda ngo mu bushikiranganji ngo bw'ubutungane mhm. ngo acazana urupapuro mm-hmm. ariko rifite amafaranga atamunyeshyirahamwe n'umwe bariko baravugana atanumwe bari kumwe mugiye muri sentare gusubira kubaza babishura gute twebwe ntitwagiye muri sentare mm-hmm. we urumva ariko yishyuza amafaranga igihutihuti nta n'uwuzi n'ibyo ariko arakora ibyo ari byo aho rero ko mwarinze mwitura sentare ubwa mbere ikabafasha butegeza gusubira muri sentare munywanyi wacu ndishoboye kumvikana kubana twumvikana mu gihogazi ariko kandi nuko urubanza bawushyize muri sentare basubira muri sentare kwishurizayo ntihashobora kugira yuko wundi muntu aza kubabwira urubanza rutaracika kurusha abandi kuko kayise kabo karyoshe nyuma y'abami bo mu burundi hari abandi biguze uburundi ihome yari umugabo yaratabariye uburundi intwaza ngabo mpamvu ari mu bandi biguze uburundi nunguka tuzo kwibuka we na gasore n'abandi nanjye nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze mu minota itatu gusa isaha zitatu zizoba zuzuye neza muri studio za radio isanganiro hano rero turangirije ikiganiro cyari kukira uh, ikiganiro ahiwanyu havugwa make dushimire Musa Bright yari mu ishiha mu ntara ya Cyankuzo Claude yari muri commune itaba mu ntara ya Gitega Theogene yari mu Gihogazi mu ntara ya Karusi ndayishimiye rino vali matongo mu ntara ya Kayanza nahimana yari mu Gatumba ni mu ntara ya Bujumbura neza neza mu Kinyinya mbere Dismas yari nyabitsinda mu ruyigi Philippe yari mu Evode yari gihanga Mertus yari kina, uh, eh, mukinanira cha Bujumbura turamushimiye turashimiye bose bakuye n'abo bose bagerageje ariko ntibaronka umurongo twizera ko mu ndwiza bazoba barose umurongo hanyuma bakure bashikiza amakuru azoba ariko aravugwa mu karere barimo tutazoba tuzoba tutamenye ariko kandi no kuri uwa hari hariho kiganiro gira icyo ushikirije muri studio mwari kumwe na Romualde niyo yivuze kuri micro uh, niwe yarahari ariko mu benga bw'ivyuma yari Albert Ndwayo tubifurije ijoro ryiza <laughs> ndanezerewe kubyo numva no duma. ewe konete wanje uri rumwanga ko Habayiki. Nirya mbere nkubonye nezerewe nk'uko ndagusabye umbwira ico kintu konete yagize Nukuri ukuri kuba umunywanyi nahemuka. Mhm. wa konete ni nko kuba mu aho ibaze na baduhaye